ante decem annos Iulius, pater familias, non erat, tunc enim nec uxorem nec liberos abebat. Iulius adolescens viginti duorum annorum erat, Claudia matrona non erat, sed virgo septendecim annorum, quae Romae apud parente suos habitabat. Domus eorum non procul aberat ab alia domo, in qua Iulius, cum parentibusuis uis habitabat. Pater Iulii, qui gem mortus est, magnam pecuniam abebat, multasque villas magnificas possidebat, praeter domum Romanam. Is, homo dives erat. Pater Claudia erat homo pauper, qui unam domum exiguam possidebat. Claudia igitur virgo pauper erat, sed tamen Iulius eam amabat. Cur Iulius, adolescens dives, virginem pauperem amabat quia ea virgo proba ac formosa erat. Iulius cotidie epistulas ad Claudiam scribebat, in quibus pulcritudine meius laudabat verbis magnificis, ac simul cum epistulis. Rosas aliosque flores pulcherrimos ad eam mitte resolebat.